Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 2, 1983, idinaos ni Pope John Paul II ang kanyang ikalawang consistory kung saan labing walong obispo ang itinalaga bilang mga prinsipe ng simbahang katolika. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.